politične prizorišče je še dalje v spredju vprašanje gradnje hitro železniške povezave Turin-Lyon. Potem, ko je bila včeraj v poslanski zbornici z večino glasov sprejeta resolucija Lige in gibanja petih zvest o zamrznitvi projekta hitre železnice, je bilo... Danes je... 1975, na ta dan 22. februarja, se je rodila ameriška filmska igralka Drew Barrymore. Jo poznaš?